Мить це таки справді. За мить можна полюбити і розлюбити. За мить можна померти. А іноді вона така довга, ця мить. Її не можна ждати, сказала Ірина кудись у простір і чомусь знітилася вона розмовляла з клавою, але відчувала, що розмова має ще одне значення, що вона весь час обпікається словами, і ця багатозначність слів дедалі дужче мучила і втомлювала її. Тому вона й підвелася першою. Спасибі, почаювали. Того вечора Ірина ледве вмовила клаву на завтра на лижну прогулянку. Лише після того, як сказала, що і собі залишиться на весь вечір у готелі, та неохоче погодилася. Клава пішла на будівництво, домовилася зустрітися о чверть на шосту біля будиночка, де мешкав ірша. Але ні о чверть на шосту. Ні о пів на шосту клава не прийшла. Ірина блукала попід крислатими соснами. В хижу йти не одважувалася, нервувалася, сердилася. За чверть до шостої прибігла клава. Вона була в пальті і в чобітках, стривожена, з чемоданчиком у руках. Я на поїзд. Малий захворів, сказала. Мама телефонувала. Ірині здалося, клава рада, що не може піти на прогулянку. Але одразу й схаменулася, яка то радість хвороба сина. З ним щось погане? запитала. Не дуже, мабуть, скарлатина. Але він чварує, мама з ним не впорається. Так що хотіла ще щось сказати, не сказала. Ну, я побігла. Ти залишаєшся? Ірина не знала, що сказати. Підійшов Ірша. Він чув усе. Клава кивнула її головою і побігла. За кілька кроків зупинилася. Ірині здалося, що вона чекає на неї. На мить вона роздвоїлася, бігла слідом за нею і стояла на місці. Я не встигну. Треба ж забрати чемодан заспокоїла себе. Ходімо на лижах удвох, запропонував Ірині Ірша. Вона знову вагалася. Скоро почне сутеніти. Ну, то й що? Не заблудимося, сказав Сергій. Та й до вечора ще далеко. А коли б і споночило? Ви ходили на лижах коли-небудь уночі? Щоб місяць і зорі, і біло од снігу. Ніколи. Ну, то спробуйте. Все було, як і вчора. Та ж долина, та ж річечка, той же ліс, але й трохи не ті. Сьогодні вони йшли осібно. Він сам по собі вона сама по собі. Учора вони йшли гуртом. Вона бігла для нього. Він мчав з гори для них обох і жартував теж з обома. А сьогодні і Сергій, і Ірина відчували якусь скутість. Здавалося, вони знали щось і приховували одне від одного. Ірина йшла попереду. Сергій не намагався її наздогнати. Тільки раз вона зупинилася і раптом кинулася назад. Вовки бігла під його захист. І, хоч Сергія теж обсипало морозом, намагався заспокоїти її. Де йому взятися? Вовки тепер тільки в Сибіру, а сам прочісував поглядом ліс просіку попереду перетнула зграя собак.